Не збагнувши, яка і чия непростима провина, я тихенько тебе про одне, про одне попрошу. Не запалюй вогню. Хочу спокою, темряви, тиші. Це бажання незвичне, бо світло люблю, як життя. За вікном сніговій наші спогади, мрії колише. Порожнеча така, наче хто мені серце відтяв не запалюй вогню. Хай бажання в душі охолонуть, мов зола у печі. Буде холодно в домі, нехай. Зрозумій і прости, я в зимового смутку полоні. Хай зотліє усе, тільки згаснути вірі не дай. На холоднім вікні із морозу й зірок візерунки, а за ними вітрів невимовно журливі пісні. Так буває, повір. Потрапляють в безвихідь стосунки. Почекай, потерпи, ще воскресне любов навесні. Сторінка 39. Не запалюй вогню. Хочу спокою, темряви, тиші. Це бажання незвичне, бо світло люблю, як життя. За вікном сніговій наші спогади, мрії колише. Порожнеча така, наче хто мені серце відтяв. Не запалюй вогню, хай бажання в душі охолонуть, мов зола у печі. Буде холодно в домі, нехай. Зрозумій, і прости. Я в зимового смутку полоні, хай зотліє усе, тільки згаснути вірі не дай. Листопад 2014-го. Сторінка 40. Скільки цвіту! Бузина, акація і липа, скільки цвіту в нашому краю пахощами вулиця залита, в них таємні нотки впізнаю. Зупинюся на порозі літа і весну, як гостю, відпущу, а душа, мов трави, щедро вмита, сяє після сповіді дощу. Небо розвидняється поволі, посмішку даруючи свою. Скільки барв яскравих нині в полі. Скільки цвіту в нашому краю. Травень 2015-го. Сторінка 41. Працьовита весна. Яка ж весна до праці беручка? Давно пожитки спалено старі, в новесенькі квітчасті платтячка дерева вбрала в нашому дворі, наткала переливчатих шовків за ніч одну накроїла обнов, у кожному, хто вірив і хотів, посіяла у серденько любов, помила вікна, підмила двори, побризкала дощем на тротуар, плодами праці тішиться з гори, прилігши на м'яку перинку хмар. Травень 2015-го. Сторінка 42. Трава. Люблю, як пахне скошена трава, цей млосний запах родом із дитинства, веде стежинка пам'яті крива, де сонце на малюнках променисте і сохне в сіно скошена трава, де літо терпкуватий має смак, як яблуко надкушене, нестигле, і як тільки щось іде не так, серденько цуценям побитим скиглить, а прикрощі дрібнесенькі, як мак, де тато є, і мама ще жива, образи невагомі, наче тирса. Люблю, як пахне скошена трава, цей запах повертає у дитинство. Душа від тих мандрівок, як нова. 27 червня 2015-го. Сторінка 43. Якби. Якби я вдалася білявкою з ногами від вух, з діамантами, у шлейфі санталу і мускусу не чула, як пахне акація. Я б нігтем акриловим лайкала світлини побачень із Мальтою.